Asteazken hontan irailaren amaikan, ondarribiko bestak direla eta kontzertu berezi bat izanen dugu, bentan, ondarribiko bentan gaueko zurtziterdietan. Et inkarnatus orkestra eta garaian garaiko kantariak izenburupeko emanaldia izango baitugu. Miguel Zeberio dugu, zuzendari lanetan, eta berekin mintzatu gara. Ez da oso izenburu erakagaiak garaian garaiko, mateo dala, hoi, ba, hoi, e, eh, konservatik ateratako zerbait ez baino ez genuen nola beste et, et, etorrera gehiago ez genuen izan, eta hori jarri genion. Baino, diozun bezala, bai, berezia izateko asmotan, bai, guk urtea dara matzagu kantariekin eta musika taldeekin eta emanaldiak eta grabaketak egiten, eta baita azken aldi honetan, ba, bai, ba, gure mendik urteroko sostizio kontzertuan eta abarretan ere ba, inguratuak izaten ba, ezagunak eta ba, aldi gustoko eta lagunak ditugun kantari askorekin, ez? Bai bertakoak eta kanpokoak ere. Eta e, ontarako ere ba, aukera, aukera izan dugu kontratua antolatzeko eta ontarako ere inguratu gara, ba, gure ustez ba, talde polita osatzen duen e, jendarte batekin, ez? Azkenean ere ez da izan helburu bakarra jendartearen sona edo jendartearen ibilbidea bakarrik, baizik eta talde polita osatzea ba, ba elkar harremanean, ez? Eta nik uste hori hori dela honea dakarkiguna, datorren aste azkenerako, amaikerako, eta diozun bezala bai taldean ditugu garai batean kantuan aitutakoak, leturia adibidez, tapiakin inoski baina tapia ze izango, maixa, isiarri gabe, maira zabalegi, bere kasa ere, baina bai, eh, aipatuko dituzte garai bateko beraien ba, doinu ezagunak. Gero badegu ere aspaldiko eta gaina e, talde bezala ja hogeita urte egitatik kanpo da gelditu diren ertzainak taldea eta hau izango da behar bada ba, nobedaderik handiena. Eta ja inguratuaz gaur egun eruntz lain taldea Leire Leturia eta Kristina Arantzabekin eta Glaukoma, Juancho Arakama beraz nik uste oso ba, anitza dela, eta diodan bezala, kanpotik badiru ere oso eklektikoa edo bateratzen zaila, ba, badu beste ba, gehigarri mm, personal eta, eta afektibo batez, eta bueno, hortan gabiltza. Baiten karnatuz orkestarekin batera, Juan Txarakama, Glaukoma, Kristina Arantzabe, Ertzainak, Leire Leturia, Xavier Leturia, Maisa Lizarribar, Enrique Solinis eta Maider Zabalegi. Arituko dira holtza gainean. Aste azken ontan, gaueko zortziterdietan ondarbiko bentan.